pribožna šalke pisatne vrske utrašnje šiste koji su ga prisune sve ispunjaš, mala životu upodače, dovodi u srcu nas i obstvaka jer što ti spasi vlagi duše naše. Molitvama svetu besednika Kozma i Damjana, Gospodi ste Hriste Bož naš pomiluj nas. podobni, oci monasi, draga braćo i sestre, drago mi je da vas vidimo u ovolikom broju, što govori da je ova tema večerašnja e, krsne slave, smisao i značaj e, vrlo zanimljiva. Kad govorimo o ovoj temi, dobro bi bilo da prvenstveno povežemo ovu značajnu temu sa ovom službom koju smo imali jutros ovdje u svetome hramu jer e, svaka tema o kojoj se govori ovako na katedri ima smisla ukoliko se poveže sa ovom službom koju imamo u hramu to je ono što čini sadržajnim svaki govor o teološkim i crkvenim temama samo u onom smislu ako se poveže sa božanskom službom tako i blagosiljanje slavskog kolača ima smisla ukoliko je povezano to služenje i ta molitva sa svetom službom u hramu, sa svetom eharistijom, sa svetom liturgijom. Ako hoćemo da razumijemo smisao i značaj eh, krsne slave kroz prizmu bogosluženja, kroz eh, ovu službu u svetome hramu, ja bih eh, se opredijelio da to bude kroz prizmu današnjeg evanđelja o bogatašu i Lazaru. Mi smo čuli evanđelsku riječ, evanđelsku priču o bogatašu i Lazaru i udubili se u smisao te priče. Šta bi ta priča predstavljala u kontekstu krsne slave koju imamo ovdje na ovim prostorima u našem narodu? Navodi se prema temeljnim istraživanjima da je krsna slava pojava, refleks koji imamo jedino u srpskome narodu. I kako da razumijemo to što čuva i što predstavlja nasljeđe srpskog naroda. To razumijevajući kroz ovu današnju evanđelsku riječ o bogatašu i Lazaru mi ne možemo da se ne podsjetimo narodnih pjesama gdje saznajemo kako se oni koji slave svoga svetitelja, svoga kućnog zaštitnika odnose prema ovoj priči. Imamo pjesmu Marko Kraljević i Beko Stadin. To su ovako najupečatljiviji tragovi pomena o običajima srpskim što se tiče krsne slave. Marko Kraljević na slavi kod Bega Kostadina došao je i vidio kako je Beg Kostadin ugostio divno svoje goste. Posadio ih za trpezu, gosti ih čitavog dana, Međutim, na toj trpezi nije bilo njegove majke. I Marko pita gdje ti je majka i sad iz pjesme se vidi da Beko Stadin nije imao to najdublje osjećanje smisla i značaja krsne slave a to je blagodarnost kome je u toj pjesmi bio prvenstveno blagodaran navedeni Beko Stadin bio je blagodaran onima koji su mu činjeli korist koji su doprinosili njegovom ugledu koji su bili znameniti i značajni a onome kome je trebao većima biti blagodaran majci svojoj on nije našao na toj trpezi, na toj gozbi mjesta za nju. Kroz ovu narodnu pjesmu mi imamo ukratko jedan refleks ove priče o bogatašu i Lazaru koji smo čuli u današnjem evanđelju. To je ono što karakteriše našu narodnu poeziju da je ona sva e, kao refleks onoga, one riječi koju imamo na svetom bogosluženju. Ako se malo više udubimo u ovu narodnu pjesmu Beko Stadin i Kraljević Marko, naći ćemo asocijaciju i sa poslanicom apostola Jakova u kojoj se navodi da treba da ljubimo bližnje ne gledajući na njihovo bogatstvo i ne gledajući na to što nam donose neku spolješnju korist, nego da e, gledamo na brižnje svoje tako da ih ne razdvajamo, ne razdvajajući bogate od siromašnih, znamenite od neznatnih. A u našem srpskom narodu, kada je riječ o prsnoj slavi, makar u tom kontekstu znamo i učili smo od svojih roditelja i od svojih predaka da toga dana ne treba razdvajati goste, da treba primiti svakoga, da je svako dobro došao u naš dom kada pa slavimo svoga zaštitnika i kućnog svetitelja. To je ono što predstavlja pouku, rezultat pouke ove današnje evanđelske priče o bogatašu i Lazaru. Mogli bismo ovdje navoditi mnogo primjera koji su vezani za slavska sabranja u domovima. Mogli bismo nabrajati mnoge običaje, ali sve se to negdje svodi na manifestaciju te Hristove ljubavi prema bližnjemu, one prave ljubavi, ne lažne ljubavi u kojoj mi poznajemo nebeske stvarnosti. Ne možemo drugčije poznati gospoda Isusa Hrista ako prvenstveno ne posvjedočimo tu ljubav jednih prema drugih, prema drugima. Kroz Krsnu slavu koju slavimo gotovo hiljadu godina, prema nekima Krsna slava nastala je i pripada svetosavskom predanju. Prema drugima ona ima svoje porijeklo još u kirlo metodijskom predanju. Ali svejedno ta naša krsna slava koja je svojstvena srpskome narodu ona je često kroz istoriju predstavljala taj refleks pobožnosti koji je održavao našu vjeru u najtežim uslovima našeg života. Naime, šta predstavlja krsna slava? Da li je to neki autohtoni izum neko originalno dijelo unutar našeg e, nasleđa ili je to neki pokazatelj možemo postaviti to, ta dva pitanja po mom mišljenju krsna slava kod Srba je više pokazatelj naše istorije i našeg raspeća naime sve ono što je potrebno za našu vjeru objedinjuje se u božanskoj službi, u hramu, na svetoj liturgiji. Međutim, kroz našu istoriju često se dešavalo da mi izgubimo slobodu ovu spolješnju, ovu svetsku, ovu političku i da budemo saterani u nemoguće uslove. I onda se dešavalo da zadržimo onoliko koliko je moguće, da u tom svom raspeću, nemajući nikakvog, nikakvih uslova za sabranja koja su u najvišem domenu projavljuju u Svetoj crkvi kroz sveto bogosluženje, onda su naši preci koliko su mogli u tom domenu čuvali spomen i svetinju. Vi znate u novije vrijeme, to nije bilo davno, u eri ranije ideologije, mnogi od nas e, sve što se odnosilo na vjeru često su svodili samo na proslavu krsne slave i to nepotpuno. Negdje se dešavalo da ljudi nisu čak mogli javno da pokažu i posvjedoče eh, i da pozovu sveštenika da ima svešta kolač nego su to obilježavali praveći neki svečani ručak i razlikujući ta dan od drugih dana. Dakle, prsa slava bi mogla biti pokazatelj našeg raspeća, jer tu imamo sve ono što imamo na svetom žrtveniku imamo hleb nebeski, imamo vino, a to je sveta Evharistija Ako obratimo pažnju, kada nam dolazi svešteni kući i kada pripremamo te darove krsne slave, onda vidimo da su oni analogni onim darovima koje prinosimo u svetome hramu. Analogni su hlebu i vinu koje prinosimo u oltaru da se osvete i da postanu tijelo i krv Hristova. Tako i krsna slava je pokazate, e, to gonjenja. Ne govorim da je to isključivi smisao i objašnjenje krsne slave, ali između ostalog moglo bi se uzeti to da je krsna slava pokazatelj našeg ospeća, pokazatelj gonjenja naše crkve od najranijih vremena gdje su gdje je narod Božji u svojim domovima često u nemogućim uslovima eh, činio ono što je, se ostvaruje u svetome hramu koji je često bio rušen i pustošen i činio je to nekad i u svojim e, katunima u zbjegovima činio je u prvom svjetskom ratu i u rovovima improvizovao je i doticao se onoga što doživljava i što je naučio da doživljava u svetim tajnama krštenja, miropomazanja i svete Evharistije. Tako da imamo e, čudesno iskustvo E, povodom e, proslave krsne slave gdje se e, manifestuje ta naša pobožnost, ta naša privrženost Kristu Bogu i ta naša prosvećenost. Znamo, evo i danas sam čuo da i mnogi novjerni koji su prvobitno bili pravoslavni pa su zbog nevolja otpali od pravoslavlja primili drugi zakon, da i kod njih nalazimo ostatke i tragove krsne slave. Evo ovdje na Primorju u mnogim porodicama rimokatoličkim imamo svjedočanstva da neki e, već e, e, slave slavu iznose krsnu svijeću spominju se svoga svetitelja svoga zaštitnika i nastavljaju po starome i ne mijenjaju i ne prelaze one granice koje bi trebalo da pređu, da dođu do onoga što je autentično i pravo ispovedanje kroz svetu službu, kroz svetu liturgiju, kroz svetu evharistiju kroz, zajedničko sabranje i pričešće e, vjernih. Ono što karakteriše e, krsnu slavu kod nas, to je da je ona ispunjena duhom, duhom svetim, duhom svete liturgije i ukoliko nije ispunjena takvim duhom, onda je to prosto e, jedna svečanost e, kao i mnoge brojne e, svečanosti koje nemaju neki dublji smisao. Ali ova svečanost vezana za prsnu slavu, ona ima baš zato najdublji suštinski smisao što je ispunjena blagoslovom, što je prožeta duhom Božijim, prožeta je duhom svetim i zato mi ljubimo svoju prsnu slavu. Volimo da slavimo slavu i zato svi oni koji slave njima Bog i pomaže, jer u tim slavljenjem, tom molitvom, tim prizivom duha mi se ispunjavamo silom Božijom ispunjavamo se ljubavlju i mogućnošću da volimo jedne druge i da proslavljamo Boga, da proslavljamo Svetu Trojicu u sve vjekove. Kada se osvećuje kolač, između ostalih molitvama i molitava imamo i ovu gdje kličemo Slava tebi Hriste Bože, apostola pohvalo, mučenika radovanje, čija je propovjed trojica jedinosušna. Ove riječi dovoljno govore ova pjesma, ovaj tropar, kako hoćete, govore o tom najdubljem smislu krsne slave. A smisao krsne slave jeste proslavljanje prvenstveno Svete Trojice. To je ono što e, predstavlja sadržaj i smisao i značenje krsne slave. Prvenstveno proslavljanje Svete Trojice. A proslavljajući Svetu Trojicu mi onda podostavljamo i tog zaštitnika i svetitelja koga volimo, kome se klanjamo i koga celivamo i koji nam uvijek pomaže. Zato i pjevamo tropar svecu, svetom Nikoli, Arhangelu Mihajlu, svetoj Petki, Kozmi Damjanu. pa vidimo tu raznovrsnost e, po raznim mjestima, domovima, u pristupu određenom svetitelju. Postoje i za to brojna objašnjenja psihološka, sociološka, istorijska, odkud to da u srpskom narodu postoji jedan broj dominantnih slava, zna se da najčešće u našem narodu imamo slavu svetog Nikole, svetog Arhangela Mihajla, svete Petke, svetog Velikončenika Georgija, ali imamo i e, druge E, svetitelja e, Šta to govori u jednom dubljem egzistencijalnom ili teološkom smislu? Da ko Srba imamo tako izbor. Vladika Nikolaj u svom spisu Teodu navodi da je srpski narod što se tiče primanja hrišćanstva specifičan po tome što je primio hrišćanstvo dobrovoljno. Neki narodi su primili hrišćanstvo za jedan dan po zapovijesti svoga kneza, kao što je to bilo sa ruskim narodom. Međutim, Vladika Nikolaj navodi da je srpski narod dugo, gotovo dva vijeka, primao prosvećenje, jer je to činio dobrovoljno. Svako je imao šansu da čuje riječ Božju, ali bilo je to, navodi Vladika Nikolaj, mukotrpno, u čemu on vidi nešto pozitivno, jer zahvaljujući tome što je srpski narod primao dobrovoljno prosvećenje i krštenje, zato je on tako i duboko primio vjeru Hristovu i zato je u svojoj istoriji imajući tako duboku vjeru mogao da podnese i velike podvige znamo kroz istoriju turskog robstva ovdje na Balkanu šta je sve naš narod podnosio a to je mogao podnijeti muke i nevolje gonjenja, nabijanje na kolac raspinjanje mogao je podnijeti samo zahvaljujući toj svojoj najdubljoj vjeri dalje Vladika Nikolaj navodi i polazi od pretpostavke i svjedočanstava da u srpskom narodu prvobitno najprije su mladi primali hrišćansku vjeru, a često su stari zauzimali takav stav da se nisu protivili. <clears throat> Prvobitno navodi se da su mladi bili oduševljeni misijom i popularizacijom hrišćanstva na Balkanu, i da su roditelji njih podsticali da slijede e, tu vjeru i da je primaju, a sami su ostajali u svojim paganskim običajima. Mogli bismo naći i vidjeti analogiju i danas koliko imamo slučajeva da su mladi primili krštenje, a stari su odobravali ili prosto bili pasivni prema tome. Bilo je i slučajeva zlovolje, navodi Vladika Nikolaj, gdje su roditelji stariji zlostavljali svoju djecu zbog toga što su primali Hristovu vjeru i opisuje tamo likove svetitelja, svetu veliku učenicu Irinu, koja je i mnoge druge svetitelje koji su stradali od zlovolje svojih roditelja, koji su se opirali primanju blage vijesti i koji su i nastojali da ostanu vjerni starim božanstvima. Vidimo i u slučaju Svetog Save na dvoru njegovog oca Nemanje, on kao najmlađi sin e, tu Vladika Nikolaj vidi jednu verzu on kao najmlađi si najviše je probuđen za misiju, za vjeru, za pravoslavlje i on svojim stavom utiče na svoju porodicu, utiče čak i na svoga oca, iako je i otac bio hrišćanin, ali utiče da i otac zauzme dublji stav prema vjeri od onoga koji je ranije imao. Tako, imajući pred sobom tu istoriju naše vjere, mi vidimo kako je to tijelo Hristovo raslo u dušama i u životu našem i kako smo se sjedinjavali sa Hristom Bogom ljubavi i kako je u našem narodu nastajalo jedno divno nasljeđe a u to nasljeđe spada svakako i proslava krsne slave kad e, idemo na bogosluženje, mi u mi se napajamo tim duhom bogosluženja i svedočimo da nije dovoljno samo biti na bogosluženju i ostaviti to za sobom, nego nas krsna slava uči i pokazuje nam da su naši preci e, dolazeći na bogosluženje taj ambijent i taj duh prenosili u svoje domove. Ta veza između male domaće crkve, između porodice i crkve i hrama evidentna je i vidna u toj realnosti krsne slave. Naime, e, krsna slava predstavlja taj ambijent u malom koji već imamo u hramu i to je ono što je specifično, što je autentično, ovdje u našem narodu. Tih refleksa sa bogosluženje imamo sigurno i kod drugih, kod Rusa, kod Grka, kod Rumuna, kod Bugara, imamo u Jerusalimu sigurno, imamo tih specifičnih e, običaja, ali ovo što imamo kroz svjedočanstvo sve slave je zaista jedno nešto duboko, nešto vrlo spasonosno što o čemu svedoči i naša istorija. Ovdje bi bilo dobro podsjetiti i to da su krsne slave e, u mnogome učinile da naš narod u najtežim uslovima očuva tu bitnu nit sa Hristom Bogom da očuva e, tu zajednicu, da očuva taj identitet, da očuva tu slogu. Slaveći krsnu slavu, Srbi su e, po tom osnovu e, ispovedali, manifestovali određenu slogu. Mi danas često kad se sretamo i kad komuniciramo i kad se prepoznajemo, nekad biva da se prepoznamo i po tome što imamo istu krsnu slavu i to nam bude drago. Negdje se sretemo sa nekim i razgovarajući i upoznavajući se nađemo da imamo istu prstu slavu i preko toga dešava se da dođemo do toga čak i o nekom osaznanja, o nekom srodstvu, o tom svom srodstvu telesnom i duhovnom. Bivalo je slučajeva da su se te krsne slave mijenjale kroz e, vrijeme, kroz te mijene istorijske. I to pokazuje da srpski narod nije imao idolopoklonički odnos prema slavama. U što se nekada pokušava učinjeti. Naime, e, usled e, tih teškoća života Dešavalo se da se primi krsna slava u onom mjestu u kome je bila e, dominantna ta slava. To je to smirenje gdje su naši predci pokazivali tu božansku ekonomiju. svedočili tu božansku ekonomiju da je najvažnije oploćenje dobra, zapraćenje ljubavi, a da nije važno e, staviti stavu samo da bi se istakla neka prednost ili neka superiornost. Mi smo ovdje prije 20 godina na dolazku mitropolita Filohija e, zatekli jedno stanje kada je bila potpuno zamrla krsna slava. I došlo je do jednog predloga da se počne od upravo e, afirmacije krsne slave da bi se preko toga došlo i do afirmacije e, bogosluženja i to nije moglo ići jedno bez drugoga i znate da je mitropolit svojim dolaskom ovdje odmah počeo svoju misiju kroz e, bogosluženje, kroz sabiranje naroda u svetoj Eharistiji, kroz podsjecanje naroda se krsti, da se vječa da se e, ispuni prosvećenje. Svoje vremeno kad sam postao paroh u katolskoj nahiji i tamo suočio se sa otuđenjem, velikim otuđenjem od bogosluženja naroda, suočio se sa tim gonjenjem crkve koje je postojalo gotovo pet decenija, dao sam sugestiju da prvo što treba da uradimo, da obnovimo krsnu slavu svetorodne Roze Petrovića, jer na njegušima imamo još uvijek kuću vladike, u kuću e, Toma Markova, oca vladike Rada, koja je opustošena od zuba vremena, nema krova i pusta, tako bez prozora i vrata tamo svedoči o tom gonjenju. Ali imamo i kuću Vladike Rada, rodnu kuću Vladike Rada, koju je ipak e, država obnavljala i održavala i pretvorila muzej. I prilikom proslave godišnjice Oktojiha, štamparije obotske mi smo organizovali te godine proslavu dana krsne slave u kući Vladike Rada. Ono kako bi narod rekao, mi smo otvorili tu kuću Svetoga Petra, otvorili vrata da se skupe gosti i zaista toga dana domaćin, pravi domaćin te krsne slave bila je mitropolija, a faktički pojavili su se kao domaćini srodnici Petrovića Mirko Petrović čestiti domaćin pojavio se kao domaćin i mi smo te godine osveštali kolač i proslavili oposnu slavu Petrovića. Te prve godine sav narod i bio duševno time svako je donio svoje darove, domaćice su mjesele hleb, pekle priganice, donosili su sir, tu se skupila velika trpeza, ugostilo se preko 500 druga. E, svojevremeno e, svoje vremeno, se, tu su bili gosti i iz državnih vlasti, bili su prisutni pet ministara vlade Crne Gore. Današnji, tadašnji ministar zdravlja Lugoša, Eh, zatim potpredsjednik vlade Zoran Žižić, ministar vijela Slobodan Tomović, eh, ministar pravde, tadašnji današnji predsjednik Filip Ujanović svi su oni bili sabrani na toj trpezi, objedinjeni tom krsnom slavom. Kasnije, šta se dešavalo, ta krsna slava počela je da biva napadana. Ona je napadnuta kroz to što se odmah pokušali paralelno improvizovati i podržavati i uprošćavati to što smo mi osvežili i oživali ono što je ranije postojalo od uvijek kući Petrovića. Počeli se postavljati paralelna trpeza, počelo se postavljati lažna trpeza, počela se postavljati trpeza koja nije u funkciji sloge, nego u funkciji razdora, ali uprko svemu tome ipak ostala je ta e, prava trpeza, taj pravi kolač, to pravo vino i ta prava slava do danas. I prošle godine e, tamo postavili smo krsnu slavu svetog mučenika Georgija, krsnu slavu Petrovića, već danas su manastiru koji je nastao u novije vrijeme, na njegušima nastao manastir i sada se tu u tom manastiru koji se sada ženski manastir proslavlja krsna slava. I to je e, taj kvasac koji je imao tu ulogu da oživi, da uveća e, to ispovedanje koje je ovdje bilo zamrlo. Dakle, e, takva je vjera pravoslavna, da ona u najtežim okolnostima nalazi prostora, na, postaje kvasac i uvećava e, tijelu crkve svoje. Zato e, razmišljajući o krsnoj slavi i analizirajući značaj i smisao krsnoj slave, mi dolazimo do e, toga da je to jedno nasljeđe koje je neprocenjivo, koje je značajno i koje treba čuvati. Ali na koji način čuvati to nasljeđe? Čuvati ga na taj autentični način, e, razumijevati ga kroz ovu prizmu priče o bogatašu i Lazaru, razumijevati ga kroz priču, kroz poslanicu svetog apostola Jakova u kojoj se kaže da ne razdvajamo braćom, da ne razdvajamo goste, da makar toga dana e, ugostimo sve koji nam dođu na tu trpezu. I zaista taj običaj se zadržao u mnogim krajevima i mjestima da na krsnu slavu toga dana niko se ne poziva naročito i specijalno, već e, postoji običaj divan koji se ne prekida E, i u ovim urbanim uslovima kada postoji otuđenost da je na slavu svako dobrodošao i da je veliki grijeh ako nekoga ko nam je došao na slavu e, vratimo ili uvrijedimo. A to zaista <clears throat> čini čas i ponos srpskom narodu takav jedan stav, e, tako jedno nasljeđe. Kada bismo mi bili svjesni tih i takvih vrednosti, onda bismo mi to isticali kao neku svoju snagu, a ne ono što često biva da ističemo svoj položaj, svoju funkciju, svoje bogatstvo, pogotovo pred eh, narodima silnim koji su u svemu eh, nas nadmašili što se tiče tehnike, novca, eh, arhitekturu, tehnike novca, moći, privrede, oni su nas tu nadmašili, ali mi smo njih nadmašili što se tiče ovog nasljeđa koje imamo u Krsnoj slavi, koje imamo u Kosovskom zavjetu, koje imamo u ovoj službi nedeljom, koje imamo u bogosluženju, u svetoj Euharistiji. I to je ta naša istinska slava i veličina i zato što ne ističemo tu slavu i tu veličinu u kojoj smo istinski snažni i veliki mi zato često doživljavamo te poraze danas imajući na dnevnom redu u ovom trenutku ovu temu Kosova i razmišljajući kako vas spasimo i sačuvamo svoje Kosovo, svoje nasledđe, mi jedino to možemo ako budemo pronašli tu svoju silu, tu svoju snagu, to svoje nasljeđe koje ćemo pretpostaviti tom svijetu koji nas smatra siromašnim i beznačajnim i neznatnima. Kada bi svijet poznao, a to isto zavisi i od nas, u čemu smo mi značajni, u čemu smo bogati, u čemu smo slavni, on bi imao prema nama više poštovanja, jer bi kroz to saznanje poželio da i on primi to veličanstvo i to bogatstvo i tu slavu koju mi e, koji čuvamo u svojim hramovima, u svojim svetinjama, u svojim bogosluženjima, u svome ispovjedanju. Zato kada ovdje dođu stranci, e, čuo sam i kada prisustuju negdje kao gosti na, svetoj, svetom bogosluženju ili na krsnoj slavi, onda se oni dive tome sabranju. Oni, e, iako imaju e, razvijene i razrađene tehnologije o raznim svečanostima, oni kažu da takve svečanosti nigde nisu vidjeli, takve mi imamo. Iako oni teže da organizuju i osmisle neko zajedništvo, neku svečanost gdje bi ukazali počasti i slavu jednim drugima. Ovdje oni vide kako su te svečanosti e, prirodne, kako su duboke, kako su radosne. Ono što te svečanosti karakteriše u odnosu na te zapadne svečanosti ili na te istočne, indijske, islamske svečanosti, ono što ih razlikuje od njih je to da su one e, radosne, da imaju punoću. Vidimo koliko elementarni ljudi e, slave slavu ozbiljno, pristojno i odgovorno, da se oni kroz to obogaćuju. Ranije je bio običaj da su ljudi povodom krsne slave i dolaskom na krsnu slavu ako su bili u zavadi e, mire, da počinju od početka svoje odnose, da oproste sve što imaju jedni protiv drugih. To je smisao opasne slave. E, to je ono što se njegovalo kroz istoriju vezano za krsnu slavu. Krsna slava je nerazdvojena od bogosluženja, od e, prosvećenja u hramu i zato mi slaveći slavu, mi slavimo na ljubav jednih prema drugim ljubav prema Bogu. I tome nas uvijek svake godine iznova uči onaj svetitelj koga smatramo svojim zaštitnikom. A svi e, svetitelji su e, zaštitnici svih nas, jednako kao i onaj svetitelj koga slavimo. Ali želeći da proslavimo svetog Nikolu ili svetog George ili svetu Petku, mi prosto hoćemo da proslavimo sve svete. Ne razdvajamo mi kroz svoju krsnu slavu ni jednog svetitelja, nego slaveći e, jednog svetitelja, to je ono što je bitno za slavu, da mi slavimo prvenstveno svetu trojicu, slavimo presvetu bogorodicu, slavimo te anđele i arhanđele, slavimo sve svete, prepodobne mučenike iz roda svoga, iz roda svih pravoslavnih e, cijele crkve Božje. Tako da ta punoća, ta radost, to zajedništvo sa svima svetima čini našu slavu lijepo, čini je dobro, čini je blagosloveno, čini je divno i sve ono što smo potrošili na toj slavi, sve one darove koje smo primijeli na toj slavi Bogu, kolač i bližnjima, što, što je Bog dao, nama se umnožava tajanstveno i divno. To je ono što su naši preci e, znali i oni ni po koju cijenu nijesu htjeli uprkos pritisku kroz istoriju, brojnim pritiscima, samo njima znani nisu htjeli da se odreknu svoje krsne slave. Nisu nikako nipošto htjeli da izbace ikone svoje krsne slave iz kuće. Bivalo je primjera kada su tokom gonjenja crkve poslije drugog svjetskog rata dolazili i tražili od jednog domaćina da izbaci krsnu slavu, da je skine sa zida i pritiskali ga da to čini i gonili. oni po koji cijenu nije htio, po cijenu života, da skine ikonu sa zida. I onda oni, kada su rekli da moraju da ispune zadatak, da ne može više u njegovoj kući da stoji ikona krsne slave, on je rekao, moja ruka neće skinuti, a vas mi je žao, ako vi već ne ono možete da opstanete, bez toga vi uzmite taj grijeh i skinite sami kome postoje, o tome bi se moglo i što ne postoje, o tome više zapisanih svjedočanstava kako se branila i kako je stradala krsna slava kroz uh, historiju. istoriju. Možemo govoriti, to bi bila jedna kapitalna tema stradanje krsne slave u domovima srpskim, u Hercegovini, Liki, Baniji, Srbiji, Makedoniji i svuda u sve našem notačasti. zaista je divno slaviti e, krsnu slavu. I iako je to nešto što je sasvim svojstveno samo srpskom narodu, to je nesumljivo svjedočanstvo i oni koji hoće da razdvoje i rasparčaju srpski narod upravo nikako ne mogu da pronađu osnovu i razlog da razdvoje po tom osnovu srpski narod. Ako su po svakom osnovu u mogućnosti i u nekom izgovoru da razdvoje srpski narod, nikako ne mogu da ga razdvoje po toj osnovi krsne slave. I nema što nego da se stide i spuste oči dolje kada pa kažemo pa otkud srsta, otkud krsna slava kod ovih ako su oni nešto drugo, a ne Srbi. I to je pokazatelj koliko je ta krsna slava spasonosna, koliko ima tu objedinjujuću ulogu koliko ona objedinjuje naš narod, našu braću, koliko nas ona objedinjuje u vremenu i prostoru i koliko ta krsna slava bez predstavlja nadu i za one koji greše i za one koji su vjerni krsnoj slavi. I upravo ono što će objediniti srpski narod u svoje vrijeme, uprko svim udarima, to će učiniti između ostalog i krsna slava. Jer e, ružno je razdvajati se i izbjegavati e, svečanosti gdje se proslavlja krsna slava. Ono što bi još mogao dodati vezano za ovu temu, to je da imajući krsnu slavu, mi nismo u tome samo živi, već e, se radujemo kada vidimo da taj uticaj prelazi i na druge. Brojna su svjedočanstva sada gdje rado hoće i gdje neodoljivo e, žele i drugi iz pravoslavnog svijeta da prime krsnu slavu, da imaju krsnu slavu vi već znate da ima i Rusa, i Grka, i Bugara, i Rumuna, koji videći, pogotovo u dijaspori, kako je divno slaviti slavu, kako su i oni odlučili, neki od njih, da imaju krsnu slavu. I, i kako imaju radost u tome da izaberu nekog zaštitnika. Pa imate primjer da ne mogu da se nasite tako što će slaviti jednog zaštitnika, nego onda e, vidimo negdje da slave po tri ili više zaštitnika e, donose kolač u crkvu povodom nekoga svetitelja koji im je pomogao izuzetno e, preko koga su doživjeli radost vjere i neki sveštenici koji dođu ovdje pogotovo iz dijaspore svedoče o tome kako često biva da Eh, iz drugih eh, naroda u pravoslavnom svijetu eh, dolaze i traže da prime blagoslov za oslov slavu. To naravno predstavlja radost za nas i to je dokaz pozitivnog značenja i smisla krsne slave. Krsna slava nije prosto neki običaj, neki paganski refleks, a iako je prethodno postojalo nešto što predstavlja um, arhetip arhetip krsne slave u paganskom svijetu, našem slovenskom, onda e, to je sigurno kroz e, naše prosvećenje od Kirova i Metodije preko Svetog Save preobraženo. Vama su poznate te teorije da su naši preci u toj svojoj paganskoj vjeri obožavali svoje pretke i da su misionari idući prosvećujući narod učili da obožavaju ne svoje predke koji imaju mane, naravno svaki ima mane, koji nisu dostigli tu mjeru savršenstva, već ako žele da prostavljaju svoje predke, da prostavljaju one koji su savršeni, koji su moćni, koji mogu sa, sa nebesa da im pomognu i da ih zaštite. I to se tako lako primilo prema istraživanjima antropologa i etnologa, to je jedna od vladajućih teorija o nastanku krsne slave. Međutim, zna se da postoje brojne pretpostavke i to je e, jasno još uvijek e, naučna e, zagonetka, nastanak krsne slave na ovom prostoru, razvoj i to između ostalog ukazuje i na tu izuzetno e, tajne, ali ono što je bitno u proslavi krsne slave, još jednom da posjetim, to je ta radost susretanja, e, ta radost e, Božje blagodati koju doživljavamo na krsnoj slavi i to je ono što mi čuvamo i što nas veže za krsnu slavu. Bilo bi zanimljivo opisati svjedočanstva ljudi koji su u ovoj novoj eri poslije e, gonjenja, poslije ratnog, poslije drugog svjetskog rata obnavljali svoje prse slave. Kako su to obnavljali? Kako se to događalo? Čime je to počinjalo? Kakav je odnos bio roditelja? Ko je bio inicijator? To su izuzetna pitanja koja bi predstavljala zanimljivo istraživanje. Jednog dana sigurno to će biti predmet proučavanja i teologije i historije i antropologije i etnologije. Ali ono što predstavlja u jednom dubljem smislu svjedočanstvo, to je da je taj kolač, taj hleb koji je simbol i stvarnost uskrsne slave e, bio probitno najveći pokretač tog okupljanja. Imamo djece koja nisu mogla od roditelja da slave slavu u svome domu, ali su negdje tajno zamijesili kolač, donijeli ga u crkvu, prijavili se i blagoslovljen je kolač i onda su oni <clears throat> donosili taj kolač kući i tako malo pomalo uključivali roditelje i starije u to sabranje. I tako uz negdje otpor, uz negdje oduševljenje počelo su da se stvaraju i razvijaju ta bratska sabranja, porodična sabranja i to je predstavljalo i svakako će u buduće predstavljati jednu veliku silu našeg naroda bez tih sabranja upravo zajedništvo i u osnovi naše vjere. Bez tih sabranja nema pravog smisla života. Čovjek osamljen, otuđen, individualac, on ne može da doživi neku radost, dublju, veću, ako nije zajedno to podijelio sa svojim bratom jer dobro je takve prirode da ono se samo uvećava u deobi. Ukoliko to dobro želimo da ostvarimo samo živo, sami za sebe, egoistično, onda se to predstavlja, pretvara u kontraprodukt, u suprotnost. Zato nas krsna slava uči i ona u tome svedoči da onaj zalogaj koji nam je Bog dao da podijelimo sa bližnjima u radosti, da ispovedimo, da ispunimo gostoprimstvo. I to gostoprimstvo, to zajedništvo je oblikovalo srpski narod kroz vjekove. O tome postoje svjedočanstva i stranica e, od mjesta do mjesta, kako su bili udivljeni gostoprimstvom naših predaka, porodica, kako su bili udivljeni zaštitom čak i neprijatelja koliko se našao u okrilju e, nekog, neke porodice. Tako da e, taj smisao i značaj krsne slave ne možemo iscrpiti nakoliko e, htjeli, jer je taj sadržaj, to značenje, taj duh tih sabranja, tog zajedništva, te službe neiscrpan, bezgraničan, jer se ispunjava duhom božanskim, duhom večne veze, jer sabirajući se oko svoga svetitelja, oko svoga zaštitnika, mi se ne sabiramo od danas do sutra. Mi na tim krsnim sabranjima, na tim službama sabiramo se u vjekove vjekova, sabiramo se sa željom da budemo zajedno e, okupljeni oko svetinje, oko slave Božje, ne samo godinu, dvije, ili određeno vrijeme, nego u sva vremena i u sve vijekove To je ono što karakteriše u vremenskom smislu i u vječnom smislu e, saborno bogosluženje i krsnu slavu. Ono što bismo <clears throat> mogli još da navedemo kao prilog e, krsnoj slavi imamo brojna svjedočanstva po naročitoj pomoći u nevoljama svetitelja koje slavi Imate brojne primjere kako je krsna slava pomogla onoj porodici koja je slavi, kako je, na primjer, Sveta Petka sačuvala od smrti nekoga, kako je Sveti Georgije zaštitio nekoga od pogibije kako je su sveti Kozma i Damjan nekoga iscijelili, to zaista kad bi se sve sabralo i zapisalo, mi bismo vidjeli koje je to nasljeđe, koji je to plod našeg odnosa prema svojoj prsnoj slavi. Naravno, sama slava, sami svetitelj pomaže silom trojičnog Boga, jer sila svetitelja je sila Božja, to je ista sila, isti duh. I zato mi ispovjedajući i ljubeći svoga svetitelja, mi ljubimo trojičnog Boga. Imate kod nas e, nekada, ali to je sigurno u tom neznanju, kada e, neko kaže da voli više svoju prsnu slavu ili više vjeruje svetog Vasilija nego Boga. A vjerujući svetog Vasilija on sigurno vjeruje Boga. Jer nemoguće je vjerovati svetog Vasilija i vjerovati krsnu slavu, a ne vjerovati Boga. nemoguće je ne vjerovati Boga, a ne vjerovati u svetitelje. Jer je naša vjera vezana za zajednicu. I upravo crkva znači zajednica. I krsna slava je ikona, refleks, pokazatelj zajedništva, pokazatelj crkvenosti, pokazatelj pobožnosti, e, pokazatelj svetosti. To je ono što predstavlja krsna slava u našem pravoslavnom iskustvu. zase toliko, ako neko ima pitanja, možemo odgovoriti. Da, sestra je pitala kako da se opredijeli koju slavu da slavi budući da je imala priliku da promijeni puno domova i da je tom prilikom slavila u svakom od tih domova e, tu slavu. Pa već sam rekao da slaveći jednog svetitelja mi slavimo sve svetitelje tako ni jedan svetitelj se neće naljutiti ako slavimo drugog svetitelja, naprotiv još će se više oduševiti. E, tako je slavi. Tako da ono što sam na početku rekao da su Srbi primali dobrovoljnu vjeru. Tako su oni po svojoj prilici dobrovoljno se opredjeljivali za svoju slavu. To su istraživanja, izučavanja, da su e, prilikom krštenja neke porodice neke oblasti dobrovoljno iskazivali zahvalnost zato što su se prosvetili i onda su uzimali taj dan ili okvirno eh, neki značajan eh, praznik kao svog, svoga zaštitnika. U krajnjoj liniji ja sam ovdje želio da otvorim više jedan iz pitanja koja bi vas odvela u razmišljanje i razmatranje, istraživanje i zapažanje iznad svega. Znači nije bio cilj da se e, ovdje objasni nešto što bi bilo zaokruženo i definitivno, nego prosto da se nadahnemo, da imajući sve te zagonetke pred očima, da sami damo i proslavimo e, to nasljeđe. Jer e, potrebno je da obratimo pažnju i da iskažemo ta zapažanja sa bogosluženja, sa krštenja, sa vjenčanja, sa krsne slave, e, ta zapažanja mi naravno imamo i da ih produbimo i da razmenjujemo i tako ćemo sve više i više postati svjesni tog nasljeđa koje predstavlja naše bogatstvo i našu silu. Onaj, e, svi oni problemi koje dakle, prate srpski narod su upravo zbog toga što on ne razlikuje dovoljno, nije dovoljno svjestan e, svojih vrednosti, e, svog najvećeg bogatstva i ne znajući za to on gleda u tuđe bogatstvo koje se ne može porediti sa ovim bogatstvom. A imajući E, saznanje, imajući svedočenje o tom svom bogatstvu koje je e, svetinja, on bi time e, mnogo mogao postići u toj areni današnjeg sveta kome i tekako nedostaje ono što mi imamo u krsnoj slavi u bogosluženju i tekako mu nedostaje te radosti tog oduševljenja nebeskim carstvom a to je ono što su naši treci stavljali na prvo mjesto Pa u toku je još uvijek obnova e, naše vjere, naše slave. E, tako da iz svog iskustva pastirskog, e, jer sam sveštenik i paroh u Podgorici, svoje vremena sam bio u Katolskoj nakiji, polazim od toga da se postepeno vraćamo onim najvišim vrednostima. Jer ništa što je naglo i pretjerano ne može donijeti rezultate i ploda. E, moramo imati razumijevanja za ljude e, koji se vraćaju e, svojoj vjeri. Da to ne može odjednom i naglo. Pokazalo se da to nije čak i zdravo. Imate primjer da ljudi e, ne, ne mogu tako odjednom da sve ispoštuju. Naprimjer, e, ne mogu e, da pozovu sveštenika, plaše se, pa onda nekako se okupe oko tog kolača i jako nije blagoslove. Pa da već je neki korak ako odnesu u crvu. Tako da crkva tu ima razumijevanje, ništa ne može na silu. Bitno je da se, da se ispodi interesovanje, volja, želja, da se uputi pouka. To je ono što je spasonosno e, i dobronamjerno. Tako da se polako dolazi do one prave forme. Ja vidim parohiji da već e, sve više i više ljudi to poimaju kako treba je to negdje gdje se dešavalo to nastojanje, gdje su bile te jake sugestije, dešavalo se kontraproduktivno. Negdje gdje je prosto to tako ispodeno razumijevanje, e, dešavalo se veliki napredak. E, zato je bitno to da ljudi dolaze na službu u hramu nedjeljom i to je najviši vid vaspitanja. Ta služba najviše vaspitava. I čak e, oci ugledni govore da čovjek ne može bez prisustva, bez učešća na službi, jer mi dolazeći na službu omogućujemo te, tu službu. Nema to službe bez prisutnih. I to je, u tome je velika odgovornost. Nema slave bez prisutnih. I sad kad neko kaže, eto tamo ima služba i tamo su neki popovi i to je služba. A on ne shvata da te službe nema bez njega. Zato je bitno to okupljanje, to prisustnost. I iz tog prisustva sve proizilazi pozitivno, iz tog prisustva na službi je proizišla i krsna slava. Jer su ljudi bili prisutni, vidjeli nešto pozitivno i kad su došli kući, oči i oni to da imaju pozitivno. Pa su onda počeli e, slaveći Boga u hramu, počeli slave i kući. Videći ikonu u crkvi, okačili su ikonu u svojoj kući. Videći hleb u crkvi, osvećen, posvetili su klebi u svojoj kući. I to je e, ono što karakteriše našu vjeru. To jedinstvo reči, riječi i dijela. Ne može biti vjera kvalitetna samo na riječi, bez dijela, niti može biti kvalitetna samo od dijela, bez slovesnosti. I u tome se objedinjuju sve snage i sile našeg izraza upravo e, u tom prisustvu bogoslužbenom. Tako da se pokazuje, makoliko mi govorili nekom o svetinji, e, ne može to nikad da <clears throat> zamijeni ono učešće u sveti. vi vidite e, šta čini našu crkvu danas. Kad bismo razgovarali o tome šta je crkva, to je kapitalno pitanje savremenog svijeta. U najdubljem smislu Crkva to je ono sabranje na službi nedelje. Taj sabor, ta zajednica. To je ta vaselina I ona odlučuje o tome šta će s njom biti. Mi vidimo da postoji pritisak, nastojanje, da se o toj crkvi odlučuje spolja, politički, e, da se odlučuje e, nezavisno od tog sabranja, od tog ispovjedanja to je ono što je crkva čuvala i čemu je, i zahvaljujući tome ona je svemu mogla odoljeti kada je vidjela taj identitet u toj čaši u tom pričešću i to je naša crkva i kad vi čujete neka pitanja neke dileme e, tamo na televiziji u politici, u novinama u skupštini vi ćete mnogi od tih pitanja vidjeti da ne postoji u ovom sabranju nedeljno. Da li u nedeljnom sabranju postoji rasprava, da li, je neko srbin crnogorac, da li je neko autokefal, ne je autokefal, ja nikad nisam čuo. Znači, to se pokušava s polja narušiti e, ta sila i snaga i svetinja e, sabranja. I zato, e, imajući mi to sabranje, mi imamo opstanak. To što prije shvate i političari, i istoričari, i svetski moćnici, da im to sabranju spas, da im to hlebu hrana kojim se mi pričešćujemo mistijska, i vječna, mi ćemo onda odobjeti i e, odbraniti ne samo Kosovo, nego proširiti se na čitavoj planeti. Jer Čirilo i Metodije, da su e, posjećivali Slovene, oni nisu imali oružje e, i konjicu, nego su imali tu riječ Božju. Oni su vršili ta sabranja. I e, Sloveni koji su bili neprijatelji, prvobitno crkve pretvarali su ih u prijatelje. To je ona misija i sila crkve Božje. Da neprijatelje pretvori u prijatelje. To crkva ima moć, ali treba da vjerujemo da je to moć. Ja se zahvaljujem na monacima. Bila mi je čast da se večeras ovdje s vama družim. Bog